drago očekivano gosta koji usto vrijeme i čiji je dolazak i ono što je u njemu u isto vrijeme jedna od najvećih blagodati Allaha te barake wa ta'ala prema insanu. Ova je gost koga svi željno očekujemo, kome se radujemo, a mnogi se ne raduju. Siguran sam, jer klan, a i klanjaju pet vakata namaza. Ne raduju se zato što ih je nema robuzeo, ali sam sigurno ubjeđen da će se posle, inša Allah, od tala ovoga predavanja, promijeniti skroz. Jer, nažalost, tako je vrijeme u kojem mi živimo. La havla wa la kuvata illa billah, fa zekir fa inna zikra, tenfeo il mu'minin podsjetio po meni, a to će koristiti, podsjeta će koristiti kome? Vjernicima i muminima. Gost koji nam dolazi promijenio je braćo situaciju Allahovom te barek tala voljom i njegovom snagom i stvaranjem na čitavoj zemljenoj kugli. Gost koji dolazi promijenio je život prvaku svih poslanika i pečetu svih rovjesnika. Gost koji dolazi bio je sebebom i uzrokom rađanja najbolje zajednice koja se ikad pojavna na zemljnoj kugli. Kuntum hajre ummetin uhriđet li nas. Allah je rekao drugovima poslanika sallallahu alejhi ve sellem i to važi svakog onoga koji bude bio na njeg, na, njihovom putu. Ne nema je objavljeno, je li tako? Međutim, kogod se bude držao toga, tiču ga se riječi Allaha Đerašanu. A ko se ne bude držao toga, ima će kod sebe od hajra onoliko koliko je uradio, od šara onoliko koliko je uradio. Vi ste najbolja grupa ili najbolji narod koji je izvedan za ljude uopće. Ta'muruna bil ma'arufi wa tanhawna anil munkar. Naređujete dobro, a odvraćate od zla. A nakon toga šta? Vo tu'minuna billah. I vjerujete u Allaha Đerašanu. Gost o kome govorimo, znate braćo koji je. Jedan mjesec koga je Allah te barake o ta'ala odabrao nad ostalim mjesecima. I to je njegovo pravo i mudrost njegova je u tome. Nije spomenuo ime nijednog mjeseca u knjizi u Koranu do mjeseca Ramazana ili do mjeseca Ramadana. Govorio je hađu, govorio je o drugim mjesecima, ali nije spomenuo nijedno mjesec u ime دو ميسيت رمضان يلي رمضان ركب شاء الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ميسيت رمضان يتاي الذي أنزل فيه القرآن وكما سبستيو قرآن وكما سبشتن قرآن Kažu prvaci ovog umeta od komentatora Kur'ana, spustio ga Allah te barake u atara na ovo zemaljsko nebo. A onda ga je Džibril, lehi salatu wasalam, odjednom ga spustio na ovo zemaljsko nebo, čitavog. A nakon toga ga je Džibril, lehi salatu wasalam, donosio poslaniku, sallallahu alaihi sallam, po postepeno nakon određenih povoda. Dakle, stvar koja je promijenila čitavu zemljenu kuglu, jeste objava koju Allah te barek od Allah spustio u mjesecu Ramazanu. Čitao. Promijenila kartu bliskog istoka. Jel? Jel mjesec Ramazan promijenio kartu bliskog istoka? I ponovo nacrtana karta. Nestalo svake geografske nacionalne granice. Da bi jedina granica koja postoji među ljudima postala Inna kreme kom inda Allah et kakum. Najbolji među vama onaj koji se Allah najviše boji. Ili musliman ili kafir. Danas Bush i njegova braća Blair i ostali želi da promijene kartu na Bilskom istoku. Zato što imaju šta? Što im šetan objavljuje da promijene kartu koji je postavio Kur'an koji je objavljen u Ramazanu. Međutim, ne može to. Ali kad je onda došao u Koran, kada ga Allah Tebare tala objavio, u mjesecu Ramazanu, koga je izabrao svojim htjenjem Tebare tala, koga je počasti uzdigao i posebnim učinio, e onda je Allah Tebare tala promijenio kartu na Bliskom istoku. Promijenila se situacija politička, i ekonomska, i društvena, i vojna na arabskom polostaru. Istarani su, poraženi su, Perzijanci isterani su Perzijanci iz poraženi su Bizantijci i tako dalje. Tako da je mjesec Ramazana bio godina u kojoj se rodila najmirisnija oruža za čitavo čovječanstvo. Jedna stvar. Mjesec Ramazana je mjesec u kome se promijenio život poslanika sallallahu alejhi ve sellem. 40 godina živi u vjeri Ibrahima sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Na onome što je bilo kod njega od poznavanja vjeri Ibrahima, od tauhida i od propisa koji su znali. A nisu znali puno propisa. Jedan je znao o takvi koji su bili u vjeri Ibrahima, nakon toga što su ga neki židovi ga savjetovali da se ne prihvati njihove vjere, ako se prihvati vjere židovske, dobit će Allahu te bare koja tada srđbu. I hrišćani ga savjetovali, neki koji su bili u to vrijeme u Šam, kažu najbolje ti je se držiš vjere Ibrahim ali isto na Tauhida. Pa bi znao taj čovjek da padne na srđu Allahu te bare koja tada, kako zna, govoreći Allahu moj, ja ovako znam da uradim drugačije, ne znam pameti oprostiti. Pa kaže poslanik sa sam za njega da je, kad je preselio da ga lavi u ođenet, jer je umro u Tauhidu. U svakom slučaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio vjeri tauhid. Imao kod sebe od propisa ono što je znao od vjere Ibrahima alejhi salatu vesselam što je ostalo. Nikada nije razmišljao o što objavi da on bude poslanik, kad je on nije razmišljao. Razmišljali su drugi. Od Arapa, od Kurešija nadale se čuli od, od sedbenika knjiga da treba da se pojavi poslanik na raskom polostru i namještali se, podeš, podešavali se, namještali prijemnike i ovo i ono. Međutim, isto ko što je Allah te barek od odabro Ramazana, ni odabro Šaban, da u njemu bude post čitav mjesec dana, tako Allah te barek od tala nije odabro određene ljude, nego odabro koga? Muhammeda ibn Abdullaha, Muhammeda ibn Abdullaha sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, slavši mu Džibrila alaihi salatu wa salam, sa prvim ajetima koji znate kako počinju ikra bismi rabbike ledi halak čitaj od ima gospodara tvoga koji je stvorio halak al insane min alak koji je stvorio čovjeka od ugruška krvi to je od alaka do kraja ajeta do kraja ajeta koji su objavljeni poslaniku sallallahu sallam ili idući ajeti koji će doći poslaniku sallallahu sallam ja ajuhal mudathir kum fa anzir o ti umotani o ti umeta umotani kum fa anzir ustani pa opomini da se promijenio život poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dovi ovih ajeta jesu njegove riječi Hadidži kada su mu došli objava kada su mu došle ove riječi Allah džan je govorio Hadidža vrijeme spavanja je inna ahda nawmi kad mada vrijeme spavanja je već prošlo znači život poslanika sallallahu alejhi ve sellem će se promijeniti od mjeseca Ramazana, od prijatelja ćemo postati, od komšija i od rodbine ćemo neki postati neprijatelji, a od njegovih najboljih prijatelja ćemo postati čak najbolji prijatelji uz vjeru Allaha te barake vatara, od koji će neki Allah te barake vatara spomenuti u Kur'anu. Uzvišeni gospodar svetova. Da bi se onda nakon toga šta? Rodio, kao što smo rekli, umet koji je najbolji, upravo zbog ove borbe koju radi. Zbog narađivanja dobra, zato što voli dobro, i zbog odvraćanja oza, zato što mrzi zlo. I samo ono društvo u kojem se to radi i ona zajednica kojoj se to radi, ona može šta da ostvari u tu minune bilja. I da vjerujete u Allaha te barake wa ta'ala, jer bez narađivanja dobro, će na zla nema imana u Allaha te barake wa ta'ala, na tima islamske države, a krov i kruna naređivanja dobro odvrćajne od zla jeste borba na Allahovu te barake u tera putu. Kako se život poslanika sallallahu alaihi sallam promijenio? I kako je njegov život sav postao hodajućim Kur'anom? Ili Kur'anom koji se provodi u praksu, zna svaki musliman. Da je poslanik sallallahu alaihi sallam svojim riječima, svojim dijelom, svojim primjerom pokazao šta znači Kur'an i kako muslimani treba da tumače Allahu te barake u tera putu njegov. Dakle, poslanik je sallallahu alaihi sallam sam protomačio Allahu te barak vata robjavu svojim sunnetom i to zna svaki musliman ovdje koji je u mečedu, alhamdulillahi, rabbil alimin. U svakom slučaju, braćo, ovaj uvod, znate čemu cilj. Ovaj uvod, cilj ovoga uvoda je prvo da se onaj koji govori da se malo podsjeti, da se vrati, da se prisjeti, da prizove sjećanja na ogromnost ovoga mjeseca i na veličinu njegovu kod Allaha Đerašanu. I na to da je on promijenio situaciju u svijetu i on će opet promijeniti i on je menja. I na to da zaista vjernik treba da shvati da ono što ga čeka ovoga mjeseca sada za nekoliko dana treba da bude zaista isto ono što se dogodilo od stvari koje smo spomenuli. Da za mene i za tebe bude novi početak jer nema sumnje da smo oslabili od prošle godine i jajti, svi, da za naš umet bude novi početak, jer umet je oslabio, čovjek slabi. Sjećamo se kako smo prošle, prošle godine izašli iz mjeseca Ramazana, sve nam bilo lakše. I na file, i ovo, i učenje Kur'ana, i sadaka, i, i, i, i, i osjećaš snagu u sebi. Međutim, kako su dani prolazili i kako je Dunjaluk te na kušnu stavljao sa svojim oružjem od žena i novca i grijeha i ovi stvari i šarenih vrata i šarenih celofana i lijepih pakovanja tako dalje, da smo šta već došli neki ovaj, hromući do mjeseca Ramazana noseći sa svom rane od rata kojeg su doživili u ovom svijetu, nažalost, koji se napunju grijeha i odbacivanja vjere u Allaha te bareke wa ta'ala odbacivanje vjere u Allaha te bareke wa ta'ala. Kada braći ove stvari znamo i kada se prisjetimo na veličinu i na važnost ovoga mjeseca kod Allaha te bareke wa ta'ala posta u njemu, ostaje nam sada i preostaje nam i nared ulazi druga stvar. A to je šta? Da svaki od nas račiti sam sa svojom dušom sad ovdje na ovom mjestu i da čvrsto odluči da ovaj mjesec bude poseban mjesec. Da se u njemu skroz promijeni. Da se u njemu skroz promijeni. Da promijeni svoj način života skroz. I da se odluči da provede taj mjesec onako kako Allah te bare kotare zadovoljan sa njim. Prije svega od ispravnog posta a zatim od svih Allahovih te tebara kvatara naređenja, naređenja poslanika sallallahu sallam. Da se odluči da mu provede dani i da mu provede noći i da izađe iz ovoga mjeseca ostvarujući mudrost zbog koje je Allah tebara kvatala propisao post ovoga mjeseca. A to da je odluka, braćo, i čvrsta volja, najvažnija stvar za ustrajenost jednog insana u određenom dijelu, jesu riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada bi dobio Allahu te barake wa ta'ala vas eluke el azimete al rušt. I molim te da mi podariš odlučnost za uputu, za rušt, za ono što je ispravno. Znači, šta je potrebno čovjeku? Potrebno je azimet. Potrebna mu je čvrsta odluka, potrebna mu je šta? Da riješi sam sa sobom, da se naljuti na sebe. Da se naljuti na svoju dušu, da se naljuti na glasove koje čuje od Allah i Tebara koji je neprijatelj. I da kaže, halas, ovaj mjesec je ljajl ti. I kada to iskreno odluči, pogotovo nakon ovoga uvoda, a inša Allah ta'ala u drži se upotpunit mozaik onoga što želimo da prenesemo inša Allah ta'ala, onda će mu sve to sa Allahom Tebara koja treba dozvolom i njegovom podrškom biti i njegovom podrškom biti lakše inša Allah ta'ala. U svakom slučaju, treba obraćati se čvrsto odlučimo, da se spremimo, da se dogovorimo sami, među, znači pojedinca i Allaha te barake vatara, i ovaj mjesec da budemo skroz drugi ljudi i da se okrenemo Allahu dželešanu tražeći od njega ono što je kod njega, tražeći od Allaha te barake vatara ono što je kod njega. Iduća stvar koju ću sad spomenuti, je jedna vrlo tužna stvar. To je šta, o čemu se radi, da je mi ostalo do mjeseca Ramazana još nekoliko dana ali mnogi od muslimana neće doživjeti mjesec Ramazan. U to ja ne sumnju. Mnogi od muslimana neće doživjeti ovaj mjesec Ramazan. Neki će doživjeti prvi dan, samo, neki će doživjeti samo prva tri, neki će doživjeti samo prvi pet, šest. Allah te bare kvotara najbolje zna. Ali najveći hajr je dobio onaj koji ga je proživio skroz. Kojim Allah te bare kvotara podario zdravlja, i snage i spremnosti da se vrati Allahu te barek vatara i da pokupi hajr i da požnje hajr koji je mjesec u Ramazanu. Došla su dva čovjeka poslaniku sallallahu ta'ala alaihi wasallam i primjeni islam. Borili se na Allahu te barek vatala putu, jedan poginuo, preselio, a drugi ostao živ. I posle godinu dana možda šta? Preselio. Jedan od sahabija sanja san, sanja ovoga drugoga da je prvi ušao u dženet nego onaj prvi. I došao poslaniku sallallahu alejhi ve da ga upita kako to? Ovaj poginuo, ovaj je preselio, ovaj ušao prvi, ovaj nego onaj što je poginuo. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem a šta je sa nekmu sallallahu alejhi A u smislu šta je sa Ramazanom? Ovaj drugi živaš godinu dana, u toj godini imao činio dobra djela i dočekao šta? mjesec Ramazana u kojem Allah te barake vatala uvećava nagradu, u kojem se nalazi jedna noć koja je bolja nego hiljadu mjeseci. Koja je bolja nego hiljadu mjeseci i vidimo počas braćo onome kome Allah te barake vatala dao šta da ga doživi. U svakom slučaju molimo Allaha te barake vatala, molimo Allaha Đeršanu kao što molili oni prije nas, da, nam Allah te barek da, da ga doživimo, inša Allah, da ga proživimo u zadovoljstvu Allaha te barake wa ta'ala da prihvati od nas inšala naša djela i da nas učvrsti da nakon njega izađemo da budemo jaki i da ostanemo na istoj frekvenciji u kojoj smo izašli. Svatati, je to je cilj Ramazana. Da probaš u njemu, da se naljutiš u njemu, na sebe da se naljutiš, da kažeš popravit ću se i da izađeš iz njega, da se održiš na tome do idućeg Ramazana. A ne kad se završi Ramazan, ko se kaže, čovjek otišao, proslavi Bajram, kaže Bajramska proslava, nakon svega toga zalio je sa čašom pive i u kurvaluku do ušiju la havla wa la kuvata illa billa Allah al mustan ne stideći se svoga djela i samoga sebe pokazujući ljudima da on zaista ne zna šta je radio svog, svog tog čitavog mjeseca a kamo li to da je znao šta znači riječ iskrenost, šta znači riječ iskrenost, šta znači riječ ljubav prema Allahu Đerašanu, iskrena veza sa Allahom te barake wa ta'ala. Kada govorimo braću o postu samog mjeseca Ramazana, vi znate, mi možemo o njemu govoriti sa pravne strane, fikske strane, ispomenut sto fikskih pitanja. A to nećemo u ratnom predavanju, jer to nije cilj ovoga predavanja. Cilj ovoga predavanja je se šta? Da pobudimo želju i spremnost i odluku za dočekivanje mjeseca Ramazana se promijeni svakodnjem. A fikska pitanja, inša Allah, otara nejasnoće, to ćemo usput kako nam bude nešto zatrebalo. Se tiče braću posta, post možemo podijeliti s obzirom na mjesec Ramazan, možemo ga podijeliti na dvije vrste. Da kažemo potpuni post i manjka post. Šta je braću potpuni post? Potpuni post u njega spada prije svega sustezanje od stvari koje prekidaju taj post, poput hrane, poput pića, poput polnog odnosa. Od praskozorja do zalaska sunca uz nijet posta Ramazana. Uz nijet posta Ramazana. To mu je osnov. Plus, šta su stezanje srca od svih ružnih stvari? Od srđbe. Od srđbe od strasti. Nemojte se, braću, nastaviti na lijevu ruku. Nemojte se nastaviti na lijevu ruku, ima zabran od poslanika Salosilja. Od strasti sustezanje srca od misli, od ružnih misli, jezika od srđbe, od psovke, od lažnog svjedočenja i svi drugi stvari, braćo, koji negiraju i koji kaljaju ahlak muslimana u tom mjesecu. Zato kad bi htjeli da govorimo o mjesecu Ramazanu i da spomenemo sve njegove karakteristike, to ne bi mogli urati za ovo kratko vrijeme. Ali šta možemo da kažemo? Kažemo šehr i mjesec Ramazana je šta? Prvo mjesec iskrenosti Allahu te barake u atvara. Mjesec ihlasa. Mjesec bogobojaznosti. Mjesec Ramazana je mjesec lijepoga ponašanja, lijepoga hlaka. Mjesec i spokojnosti, mjesec sadake, mjesec borbe na Allahovom te barake wa ta'ala putu, mjesec pobjeda, mjesec noćnog namaza, mjesec posta prije svega Allahu te barake wa ta'ala, mjesec posjećivanja slabih i slabašnih, mjesec brine, brige o siročadima, o udovicama i tako dalje i tako dalje. Znači nema stvari, a da nije karakteristika posebno u mjesecu Ramazanu, a vidjet ćemo kako se kasnije, kako se poslanik sallallahu alaihi sallam šta, lično brine u mjesecu Ramazanu da uveća njegova djela. Poslanik sallallahu alaihi sallam, koji najbolje zna Allaha te barake vatara i ono što je kod Allaha džerašanu. A treba da nam bude poslanik sallallahu alaihi sallam najbolji primjer. Najbolji primjer. Uglavnom, kada govorimo, o braću u ovom dijelu koju potpunjuje post, a to je šta? Suzdržavanje od ružnih stvari, suzdržavanje od ružnih stvari prije svega, je li tako? i u prvom dijelu suzdržavanje od hrane i suzdržavanje od pića od, a, i od, i od polnog odnosa, jel, dolazimo do jedne tačke, do jedne stvari koju kada insan ostvari, ostvarujemo se ono što je Allah te barek vataratio. A ta tačka u stvari se svodi na jednu stvar, a to je šta? Da čovjek sam se sebi suprotstavi, odnosno da se čovjek suprotstavi htjenjima svoje duše. Koji su šta? u suprotnosti sa Allahovu te barek vata na volju. Normalno jelo i piće znamo mimo mjeseca Ramazana i kad nema posta nije u suprotnosti sa Allahovu te barek vata na volju. Ali nam ovdje Allah te barek vata čini sustezanje od ove stvari sredstvom šta? Da ukrotimo sami sebe. I da pretvorimo teškoću koju doživljavamo, doživljavamo u, tom, u tim stvarima u šta u slast. I e u to ulazi šta? sustezanje od sržbe koja je negativna i vrijeđanje, i pljuvanje, i gibet, i nemimet, i sve ostale stvari. I zato spomenje ovdje, braću, ulema jednu stvar, to je šta, koju stvar, da je, da su skoro svi propisi Allaha te baraka o talo stvari izgrađeni na ovome. Na robstvu Allahu te barake o ta'ala, čija je osnova suprostavljanje tvojoj ličnoj strasti. I najveći je rob Allahu te barake o ta'ala, onaj koji najmanje slijedi svoju strastu. Svatate, braću, ponekad, vallahi, insan može da radi neko dijelo koje ima vanšinsku sliku islamsku, ali u stvari slijedi u tom svoje strasti. Dokaz je zato kad od njega zatradiš da uradi drugo islamsko dijelo da ne može da ga radi. Svatate? Znači, radi od islama samo ono što mu se sviđa. Dokaz da, da je njegov ubudijeti i rabstvu Allahu Đerašanu oslabilo i da mu je duša uzela maha i šetan uzeo maha preko onoga što mu je lako i što voli, jeste što ne može da uradi ono što mu je mrsko duši. I zato, vallaha i braću, ako uspijemo sa Allahom te bare kada radozvolom, da slomimo ovu dušu i da nema htjenja osim ono što Allah bude htio i poslanik sallallahu alaihi sallam, e tad smo se oslobodili tek i postali što se kaže šta pravi slobodnjaci pravi Allahovi te bare kada koji ono se nikakvu težinu inša Allah otvara na ovom svijetu. I to je, bez da slažem, jedna od najvećih karakteristika boraca na Allahom te barek wa putu. Nema strasti u sebi koji ga okreću i koji ga, koji ga odagnavaju od Allaha te barek wa Koji ga okreću, koji ga sprečavaju da se okrene Allahu te barek wa Pati od gladi, pati od žeđi, pati od hladnoće, pati od rana, pati od napuštanja svoje domovine, mjesto zemlje u kojoj se urodio, bez onog patriotskog negativnog smisla, jel? Napustio ženu, napustio sestru, napustio babu, napustio djecu. Kako može te stvari da podnese? Te stvari može da podnese tek onda kada ono čemu ide, njemu biva voljenije nego ono što je ostavio, to nema sumnje. I zato ona mjesec Ramazana, braćo, šta? daje priliku da postanemo borci na Allahu te barek vata. Da puta, ako smo iskreni sa sobom i prema Allahu te barek vata post sam je takav. I u njemu ima jedna druga stvar koja je puno teška. A to je noćni namaz. Koja je puno teška. To je ogromno teška stvar. Zato što duša voli da spava. Kesel. Šta je voli duša da spava? I Allahovi, Tebarek, Vatala su propisi uglavnom izgrađene na ovoj stvari. Na suprostavljanju onome što je duši drago da se pokaže ko je rob Allaha Đerašanu i ko se iskleso za Allaha Tebara Kvatara i da se vidi onaj koji ne može, koji samo slijedi svoj strast. Imaš post, imaš taraviju namaz koji je lakši, zbog čega zato što se klanja rano. I zato što pri, na njemu dođe 20-30 ljudi, pa ti onda bude sramota ako ti ne dođeš. Svi došli, ti nizdošu. Ali sam noćni namaz koji je bio osobina stalna poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja je bila stalna osobina namaza i dobri muslimana, kao što kaže Allah te bareke ve taala kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Oni bi malo po noći spavali. Wa bil asharihum yastaghfirun ab ono pred zoru bi molili Allah te bareke ve taala da mu oprosti. To je teška stvar. Kada ti se oteža tijelo od hrane, od pića, I kada se oteža srci od dunjalučkih planova i od gledanja u izloge i žene po ulicama, i od brige za papire i za ove stvari i za one stvari i kada se oteža ovo i kada se oteža ono i kada ti dođe u vrijeme kad si pospan šetanska vesvesa da ne ustaneš nemoj ustati, nema veze nije greh, jeste nije greh da ne klanaš noćni namaz to nije greh ali noćni namaz ti pomaže da se kloniš mnogih greha a? Ovdje ova pojenta. Nije greh da ne klanjaš vršći namaz. Ali ti on pomaže da se kloniš mnogih greha koje će učiniti preko dana i preko noći. I da ustraješ u mnogim iskušenjima koja te čekaju na Allahu te barek otala putu sigurno. I koji je god klanjao Allahu te barek otala uveče malo sa, Allah ga počasti osjeća tu snagu preko dana. Osjeća tu snagu preko dana. I zato je vallaha i najpreće svakom vjerniku koji želi ja posjećam sebe i moju braću, koji želi da dođe do Allaha Đerašanu i da ga ne zeza ovaj dunjaluk. Izađeš malo, prošetaš se, sve te zeza. Zezate orman, zezate kuhinja, zezate lijepo kupatilo, zezate ovo, zezate ono, zezate lijepo auto, zez... sve te zeza. Zezaju te djevojke, zezaju te ove, zezaju te one, vidiš ide čafir, ponosan ti ideš, spustio se sav. Sve te zeza. Zašto? Zato što nemaš ovdje snagu unutra. Zato što nemaš kod sebe šta? neovisnost od ljudi uz poniznost i uz potrebu apsolutno za Allahom te barake wa ta'ala. Alhamdulillah i Rabbil Alamin, klanjamo farz namaze. Ali kažem, braćo, vallahi, ove stvari kad bi čovjek uradio i kad bi čovjek radio protiv svog nefsa, e normalno ovdje dolazi sada šta do srđbe, Normalno prvih dana kada čovjek bude bio, boli će ga malo glava, pogotovo ako si navikao na post, boli glava, teško, spavaš se, krvotok nije u redu, Svatate, prve su to dani. Međutim, kako prolaze šta? Kako idu dane, sve mu bude lakše i lakše i lakše i teškoća mu se pretvara u slatkoću. Teškoća mu se pretvara u slatkoću i poče čovjek da osjeća šta? Ljepotu, pokornosti, Allahu te barake o tada i udaljavanje od svijeta šetana džinskih i incenskih. I udaljavanje od svijeta šetana džinskih, insanskih i od svih stvari koje su ružni kod njih. I onda ti kasnije kad gledaš očima pokornog čovjeka Allahu džeršanu taj svijet, taj ti se svijet čini šta? Vidiš da su na jednom šablonu, isto kod da su opijeni. Kreću sa jednim te istim onim njihovim putavima, šetanskim putavima, u jednom vrtlogu iz kojeg nikad ne mogu izaći. Robovi sami sebi. Robovi svoji strati. Zato oni šta? Kažu demokratija im je sloboda, međutim nije demokratija im je najveće ropstvo, šetanu i svojim strastvima. A za islam kažu da je islam najveće ropstvo u negativnom smislu. Mi kažemo jeste islam je jedino ropstvo Allahu Đerašanu i najveća sloboda insanu i to svaki insan zna koji je osjetio išta označenje islamu u svom srcu. U svakom slučaju, braću, ono što je pred nama, nema sumnje da je i slatko i da je lijepo i da je ogromno kod Allaha te barake u Ali, braćo, kao što se kaže, da nema poteškoća, u svijetu svi bi ljudi bili kraljevi. Tako? Da nema poteškoća, u svijetu svi bi ljudi bili kraljevi. Da vam kažem nešto uličnim žargonom. A? Uličnim žargonom. Nemo da je neko pogrešovati. Saddam Hussein da nije bio mangum, nikad ne bio predsjednik Iraka, je tako? Jedna stvar, smiješna stvar. Saddam Hussein da nije bio mangum, ne bi nikad bio predsjednik Iraka. Jer mislite, vidim, lako odušao da bude predsjednik Iraka ili ova ili ona. Koliko se morao suprostaviti i podnijeti ono što je ružno i uraditi mnogo strašnih stvari, proći preko mnogih strašnih stvari, svaki insan šta? Dok nije došao do onog mjesta. Čovjek koji stalno hoće da bude, da mu sve bude lijepo, da se nikad s nikim ne zakači, znate kako će proći? Komu si manje na Balkanu, isto? Šta znači to da će ga, da će ga trat svaki, svaka generacija četnika i Hrvata, kogod koji poraste? pere. Zašto? Zato što naš narod će s nikim se kači. E, kad nećeš s nikim da se kači, nikad nećeš ni ti vladajući. Zato kaže se, leu lal mešaku, le sada nas uhudlu. Da nema poteškođa, svi bi ljudi bili prvaci. I zato, vallahi, najpreće je vjernicima Allaha te barak vatara da se natječu u borbi protiv ovih stvari koje su teške duši, ne bili bili prvaci. I zato, alhamdulillah, vjerovjesnici vidimo zbog čega su slatki ljudima. Zbog čega slatki vjerovjesnici ljudima, Zato što u njima ne vidiš one ustavljene stvari koje vidiš kod ljudi. Stačka je malo, nema vremena, moram neđe da ide. Ode čovjek, ima kući ga nešto čeka, ovoga nešto čeka. Pričaš sa njim, on razmišlja. Ne, vjerovjesnicima vidiš sve one ljudske osobine koje Allah te barak i vatara htio da se u njim osvare da žive. I to je ono zbog čega je ljudi voli. Robstvo Allahu Đeršanu. Ne voli se vjerovjesnici zbog rob, osim zbog robstva Allahu Đeršanu. I tako isto zbog čega volimo našu braću od uleme koja radi od boraca na Allahu te barka zbog čega volimo njih zato što znamo i vidimo da su radili nešto ogromno a to je šta da su izašli iz onog ustaljenog što se nažalost što je postalo specifika ovog zapadnog svijeta i oni koji su krenuli putem zapadnog svijeta to je šta pusti duši njene uzde znači pusti duši uzde vidiš nemaš od nicana šta da vidiš čovjek ide 120 kila isto ko mala beba bi, bi, bi, bi, bi, priča pored njega ide neka tamo, vodi neku djevoju, kon 120 kila, ne znaš koja veća budal. 120 kila ima firmu, ima ovo, ima ovo, ali on njemu nema nikakvog značenja. Ima neki, on je ponekad, alhamdulillah, dođe u mesčit. Pogledaš u njega, imaš ošćaj ko da nije tu uopšte. Sad nešto kaj bi dovoljno da bi godinila. Zbog čega? Zato što nema u sebi nikakvog značenja. Nema nikakvog značenja. I to da je čovjek više duševnog karaktera nego tjelesnog jeste dokaz kad čovjek umre, niko ne govori, ostavim babu unutra kaže nose iz kuće zna da moj babo nije samo ono tijelo nego da moj babo ono tijelo i ono što je bilo u njemu od duše e, kad je otišla duša ili brat ili sestra ili bilo ko kaže nosi ga pokopaje ga već se ovaj od njega halalio već se od njega halalio u svakom slučaju obreću kada pogledamo postupke prvih muslimana kada pogledamo postupke prvih muslimana naći ćemo da su drugačiji nego mi naći ćemo da su drugačiji nego mi i da su u pogledu bez sumnje zuhda i asketizma bili prvaci u svemu. Bili prvaci u svemu. Da ne govorimo o Ebu Zeru i o njegovoj ženi. I kako je on istero sve od ovoga Dunjaluka. Kako on istero sa ovaj Dunjaluk i svoje kuće i svog života. Da ne govorimo o Ebu Bekru radijallahu ta'ala Anhu koji jednog dana zaplakao šta kad je popio malo hladne vode. Osjetivši da ga je Dunjaluk prevario zato što je osjetio slast u tome svemu. Jer to je braću osjeća vjernička duša. Vjernička duša što se više očistila, sve više mrzije Dunjaluk. I sve više zna kako Dunjaluk opacar. Zna možda ta, upravo taj osjećaj ljepote i slasti u hladnoj vodom možda bude sebe da ne žuriš na hirat. To je istina. Gledaš, hoćeš na hirat, ti ćeš još malo da se napiješ. A? A zamislite kad se čovjeku skupi još ladna vodica, kad se skupi još ovo, pa se skupi ono, koliko ima stvari koje tebi ovdje smetaju da ti ostaviš ovaj dunjalu kada došli na hirete. Zato se prenosi braću od Omara ibn Khattaba i prenosi se od Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhuma da su stalno postili, svaki dan. Osim u danima koje Allah te barek ta'ala zabranio. Znači dva bajrama. Da su stalno postili, svaki dan za redu. Nije se mučili, nije im se mantalo, nego im je to bila slast. Od Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je na samrti počeo da plače, da na samrti počeo da plače. Pa su ga pitali zbog čega plačeš, pa kaže rastužio se zato što će napuštanjem Dunjaluka neće biti više u stanju da čini, pa je spomenuo tri stvari. Dvije od tih stvari su bile neće moći da posti u vrelim danima i dugim danima. I da bude žedan u ima Allah Đerašanu. Neće možda bude žedan u ima Allah Đerašanu. Kom je to drago da bude žedan? Nikom nije drago da bude žedan. Samo da bude žedan nije mi drago. Ali da bude, ti, da bude žedan u ima Allah Đerašanu. U ibadetu post. Znači nije sad od ibadeta da samo bude žedan. Ne, nego da postiš u ima Allah Đerašanu pa u ima Allah da bude žedan. To je ibadet. Dodaj u ima Allaha plus sunnet. Sunnet. To je ibadet, je li tako? Je li istina ovo? U ime Allaha plus sunne, to je ibadet. Šta to znači? Da bude iskreno da bude ispravno. U ime Allaha plus sunne, to je jednako je ibadet. Znači da bude iskreno djelo i da bude ispravno po šarijetu, ta će biti primljeno kod Allaha te barek od Pa je spomenuo post u dugom vrelom davno, mi se već bojimo, kažemo, alhamdulillah, imamo ovaj kratki su nam dani, a noći dugačke po danu, možemo malo kad ospavamo 3 sata, 4 sata, brže ćemo doći kad takšam, a po noćima, po noći niko ne računa da može noći iskoristiti za neke stvari, ili slabo ko to računa. A drugu stvar koja je spremeno šta? Borba protiv duše i, i, i, i podnošene teškoće u stajanju na noćnom namazu. Noćni namaz, braćo, nije to lahka stvar. Dva rekata su lahka, i to je teška stvar. Dva rekata su teška stvar kad zaspeš pa da ustaneš. Lako klan doći na namaz kad nisi spavao, sediš na internetu i pucaš se preko čata sa ovim i onim i onda prije nego što zaspeš, hajde dva rekata. E, nije to to. To je lijepo isto, alhamdulillah, hajde zaspi. Hajde zaspi pa ustani. Hajde zaspi pa ustani. E, to je teško, braću. To je teško. Zato je vjernik treba vallaj da pazi jednu stvar. Ako nema koristi posle jacije namaza, ako nema koristi posle jacije namaza puno, već svojim rečom da se okoristi za ono što će ga povesti na ahiret. Pomoć mu dođe da ahirete da zbriši odma kući da krene spavat. Zbog čega da se odmori i da stigne da nešto uradi za ahiret prije nego što umri. Prije nego što umri. I vallahi, te stvari koje bude čovjek uradio, ove ovakve stvari koje su teške za dušu, a u kojima se ističe iskrenost Allahu Đerašanu. Kako se ističe iskrenost? Kad postiš, niko te ne vidi kući, mimo Allaha te barake otara, jesi li prekinuo post nisi. I tu se vježbaš. I vježbaš iskrenost i zbog toga je Allah te barek od tala propisu. I kad klanjaš noće namaz uveče, niko osim Allah te barek od tala te ne vidi da klanjaš. Osim ako ti žena ne klanja, ali to nije... Ako žena ne klanja slovo, to ti nije veliki problem. A još ako uspiješ, sakriješ u svoje žene, da ti žena ne zna se tamo noće namaz, to ti je vrhunac borbe na Allahom te barek otara putu u ovom smislu. Tu je vrhunac borbe na Allahom te barek otara putu u ovom smislu. U svakom slučaju, to nam se vidi otvoreno u jednom hadisu koji je mutafaku na lehi gdje kaže poslanik sallallahu alaihi sallam da je rekao Allah Đerašanu kullu amel ibni Adama lehu illa sijamu fe innahu li wa ana ajzibi. Svako dijelo koje uradi čovjek njemu sleduje. Osim post, e on je moj. I ovdje on je moj vo ene egzibi i ja za njega nagrađujem, to jeste posebno upravo ukazio na ovu Osamljivanje između roba i Allaha te barake u sprovođenju određene stvari. U sprovođenju određene stvari i onda Allah Đerašanu kaže jedeu ta'amahu wa šarabahu wa šahvetahu min eđli kaže ostavlja svoju hranu, svoje piće i svoju strast zbog mene. To je nešto ogromno kod Allaha Đerašanu. To je nešto ogromno. I zbog ovoga, zbog mene je nas je Allah te barek o tada stvorio. Vama halaktul džinne vol insa ila li abudu. Nije sam stvorio džine i ljude osim do meni samo robuju i kad bih htio da kaže mjesec Ramazana, mjesec Tauhida, u prvoj lini ne bi nikada pogriješio. Mjesec Ramazana, mjesec Tauhida, jer Allah te barek o tada kaže u hadisu kuci zbog mene. Zbog mene zato kaže posle poslanik sallallahu alejhi ve sellem fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab zato kada bude dan posta jednog od vas nemoj da grešno govori i nemoj da šta znači da greši u govoru niti šta da govori sva da bude razvrtan znači da paze kako priča da mjesec Ramazana bude mjesec lijepog ohlaka kada vidi čovjek kada te podsjeti na Allaha te bareka i na sudnji dan i na Resula sallallahu alaihi sallam. I valahi, braću, kad bi čovjek imao oko sebe ljude koji ga posjeva na Allahi sudnji dan, to bi mu bilo jedna od najvećih radosti i stvari koje jača njegovo srce. Međutim, kad dođeš u džemat i ova je priča me, ova je priča onome, ova je priča onome, vratiš se kući, šta imaš? Iako imaš nesreću da u kući imaš, ne možeš da vidiš ahireta u kući islama, kakav onda ima, kakav imaš ti onda život i u čemu je tvoja slast, u čemu je tvoja slast. U svakom slučaju, Abdullah ibn Umar, vidite, braćo, ovaj, što je rekao. Ista stvar je bila Moaz ibn Džebel. Moaz ibn Džebel koji je preselio od Kugi u Šamu. Njegov je kabur još uvijek u Šamu gdje, gdje su preselili hiljade, hiljade muslimana bili od Kugi. Allah mi te barak wa tada htjenim i njegovom nagradom inša Allah tada za njih da je govorio između njega i Allah te barak sa čuli gospodaro moj ti znaš da ja nisam ži, htjelio da živim na ovom dunjalu zbog njegovog drveća i zbog njegovih rijeka i zbog ovoga, zbog ovoga. Svatate, zbog čega ja ti živim? Ko će mi reći ovdje? Sad, iskreno da kažemo, ja, ja sebi imam, zbog čega ja ti živim? Iskreno. Ha? Iskreno mi reći sad ovdje, zbog čega ja ti živim? Kažemo, alhamdulillah, pa imamo, alhamdulillah, pa smo muslimani. Alhamdulillah. Ali ovo odgovor ne mogu da kaže neko ne znam, jer ovo je odgovor opasan. Kad bi rekao ne znam zbog čega živio, to je ovdje opasan. Ali u jednom smislu ovo ne znam ispravno. Pod uslovom da izađe iz kufra i širka. E, u tom smislu, Allah mu stan, la havla, wa la kuvata ila billa. Niko od mene ne može da kaže, ja živim da bi klanio pet, ono da bi osjetio slast idući u džamiju i boreći se. Da je osjetio pravo slast. Rijetko, ila men rahim Allah. Osim kome se Allah smilo. I kad ode u džamiju, nije to to više je ono odazivanje mora tako da bude, to je minimum. Da osjeća da mora na redio, mora doći tam. A da ne govorimo da čovjek kaže, jedva čekam sutra da ustanem, da odem, da ostavim sadako na tom mjestu. Jedva čekam da dođe noć, ću da klanjam. Jedva čekam ovo, jedva čekam ovo, jedva čekam da uradim to i to. Ako ima takvi među nama, vallaj, to je veliki hir. Svatate, braće, zbog toga se živi. I zato kaže Moaz ibn Džebel, poslanik sa sam muftije. Nisam ja volio ovaj svijet zbog rijeka i zbog drveća i ovoga i onoga. Mi odemo na Dunav, pa parkovi, pa to je jedno čudo kako je to lijepo. Arapi kad dođu ovdje, vidio si iz Emirata, pošariš i na Monze, gore, pustiš i to, veze više o životu nema. Sjedne Mare Hilfe štrase, oni turisti, on si izgubio tu veze, on to nema. Nije Moaz ibn Džebel zbog toga živio i ovu stvar, braću, čovjek treba da osjeti. Ovu stvar, pogotovo Moaz ibn Džebel koji je došao s Arabskog polostrva gdje je vulkansko kamenje, gdje je pustinje, gdje je ovo, obrvo su Šamu, Šam, rijeka Jordan, ovo, ono, Palestina, nema kojeg voća nema. I limuna, i pomoranđi, i banana. Našao se u, u čudu jednom se našao moja zemlja džepala. Međutim, vallaha, nije bilo to. Nego spominje između ostalog iste ove dvije stvari. Iste ove dvije stvari između ostalog post u danima velim i u danima dugim u ime Allaha Đerašanu, Boga koji ne, koji ne umire i noćni namaz i normalno i mnoge druge stvari koje spominju umire između ostalog šta sjedenje sa dobrim muslimanima i branje ukusnih i mirisnih plodova iz njihove riječi. E, ako te stvari kaže Omer da nema, tu je stvari i ove dvije priješnje da nema šta, poželio bi smrt. Znači nema više razloga da bude na ovom svijetu. Evo je vjernička želja. A ja kad sam bio u Jordanu, kad sam bio u Palestini, meni se svidla Palestina. Znate da mi se svidla Palestina. I ono što sam primetio u Palestini, između ostalog, što je ružno, jeste šta što su židovi, sinovi majmuna i svinja u njoj. Ali sam primetio da je Palestina vrlo plodna zemlja. Da je Palestina vrlo plodna zemlja i da ima i pomoranđi, i limuna, i banana. I da je zaista jedna fantastična zemlja. Toga dana kad sam to gledao u čovjeku koji je osjećao čovjek je osjećao ovaj Allahu te barek koja poziv, šta? Da se bori na Allahu te barek koja tada putu. Međutim, kako idu vrijeme dani, kako idu dani na ljudi Znanje se povećava i kristalizira i bistrije se, međutim, šta? Sudari su sve češći i ponekad sve destruktivniji i tako dalje i tako dalje. A molim Allah te barek koja tada danas učili da nas uputi, inša Allah, na pravi put. Ali ovo je breće dobro pitanje. Ovo je svaki od nas kaže sebi zbog čega ja živim. Ko što kaže jedan brat, moj život je postao jedna obična rutina. Rutina, je li postao život rutina? Rutina obična. Kakav je to život? La haule wa la kuvata illa billah. Zato ako ne budemo ovaj život promijenili, ako ne budemo ovaj život promijenili i učinili ga ako što treba da bude, ova će se rutina sve više hlad. Dok onda ne vidi čovjeka, za njega se kaže u onom žargonu šta? U onom bauštavskom sa šarafima se kaže čovjek zglezo skroz pravog puta zglezo skroz sa pravog puta. Zato šta treba čovjek da prereže vrijeme? Treba čovjek šta da prereže vrijeme? Kao što kaže imam šafija, bio sam među sufijama, nisam se koristio od njih šta? Koliko je dana bio među njima, nisam se koristio od njih samo dvije stvari. Jedna stvar je, kaže, duša, ako ne zaposliš sa dobrim, započete s lošim. To je normalno, hajde sjedni ovako, razmišljaj, bleni. Ako ne bude razmišljati dobre stvari, odmah će dolaze ružne stvari ako ne budeš radio dobro. I druga stvar kaže vrijeme ko sablja, ako ga ne prereže, ono te prereže. Aj se pusti. Aj se pusti, nisi otišao na termin. Prvo nisi ustao na vrijeme na sabah namaz, nisi ustao na vrijeme podne, nego ostavljaš namaze malo za kasnije, kindiju, sve tako. Šta se desilo s tvojim danom, sa tobom i sa, tvojom, sa tvojim duševnim stanjem? Zakasnio se da povedeš dijete u školu, ne gledaš šta se dešava s djetetom, nemaš vremena da vidiš šta se s njim dešava, šta uči, tako dalje. Šta si vidio da ti u stvari više, da si ti sažvakan ovdje, u svim ovim događajima da si sažvakan, je tako? Međutim, kad ti staneš prvi kad ti napraviš sebi program i radiš i držiš se, a duša ne voli program. Voli duša program? Duša ne voli program. I zbog toga su mnogi od nas bježali iz škole, je tako? Hamdala pa smo bježali iz škole. Ta škola bila komunistička, zbog toga smo bježali iz škole ali mnogi bježe iz islamske škola. Svatate, braćo. Zato što ne voliš jednostavno, ne možeš da izdržiš, da budeš na jednom mjestu, da ti neko, da imaš neki program u životu. A zaista je, braćo, šta? Uspjeh u tome. Uspjeh u programu, to zna sav Dunjaluk. Sav Dunjaluk zna. I Zapad nije uspio u Dunjalučkom smislu upravo zbog ovoga. Ne učili se, vjeruju u Dunjaluk, ljudi vjeruju u ovaj svijet, ne vjeruju u Ahiret, imaju program i Dunjaluk im super funkcioniše. Međutim, veliki broj muslimana je kod hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u kojem smo držali dva, desetine predavanja. Inna eškal eškija meni čtema alehi fekru dunja wa adabu lahir. Najveći je nesretnik onaj kome se sastavi siromaštvo ovoga svijeta i ahiritski azab. Najveći je nesretnik kod Allaha Đerašanu onaj kome se sastavi siromaštvo ovoga svijeta i ahiritski azab. Šta to znači? Na ovom svijetu nemaš ništa. Nemaš para, nemaš ovo, nemaš mučiš se, čekaš kad će doći socijalna, radiš po noći, ne da neko osvati da njega, ali navodim na primjer naše, naše ova, crne hronike. Udaramo, čistimo pločice po ovamo, po tamo. Sada te vraćam. Dok vidiš ovaj nije, ovaj ima... Ti sponiže. Vjeru isto nemu da živi kako treba. Sada te vraćam. To su, to je crna hronika ili jedan dio crne hronike. Allah al-Mustan. A da ne govorimo o našim stalnim problemima, o mescidima i kako su nam mescidi uređeni kako funkcioniše i da se taj nered i ta nedisciplina vidi u svakom pojedincu. A najbolje se vidi kad dođemo da igramo lopte. Kad dođemo da igramo futbala. mislim, isto se vidi kad dođemo da igramo futbala. Kako svaki sasvim donose svoje frustracije. Nisam ti ja bi kriv što juče si možda prespao sabah namaz. Nisam ti kriv što si zadnjih dana nekako namaze strpao svoje vrijeme Ovako, nisam ti ja za to kriv. Nisam ti kriv što nisi mogao pet dana da pročitaš Kur'an. Nisam ti kriv što dugo vremena nisi ni zikra Allahu Đišanu, sabah i ova. Nisam ti kriv što nisi dugo vremena pročitao knjigu. Nisam ti kriv što dugo vremena nisi dao sadaku. Nisam ti kriv što dugo vremena nisi miskinu, dijete siroče pomirovo po glavi. Nisam ti kriv što dugo vremena nisi pobrnuo svoj ženi i svoj djeci. <laughs> Nemoj se, nema ni interes. Neće nja na tebi. Nisam ti kriv što se nisi odazvao Allahu te barek. I u mnogim stvarima se nisi ni odazvao. Svatate, braću. I to, da govorimo iskreno, mi smo umet koji sada u jednoj čudnoj fazi. Fazi prelamanja i to se vidi na svakom pojedincu. Alhamdulillah, rabbi lalaj, mi ne znam Ali šta? To se može riješiti, inša Allah, to se sve može riješiti, ali kako sve planovim programom, a naš plan je program je islamski plan i program je ne izlazi iz islamske ukvira. Ali ono što je srž ovoga svega jeste šta i jeste šta Allahu mustan da te stvari postaju lijepe kada su ima Allah te bareke ve taala i da nakon teškoće tek dolazi olakšanje da nakon teškoće tek dolazi olakšanje i slast i u pitanju imam Šafija znate poznato pitanje šta je bolje za vjernika da odmah dobije vlast na dunjalu kod odmah budeš halifa imaš islamsku državu ili da prvi od toga budeš stavljan na kušnju i onda odgovara jednim normalnim pitanjem koje se zna iz vjere i koje se zna iz iz, iz, iz, iz, više iz zakona, društveni zakona se zna. Ne može vjernik dobiti vlast dok ne bude bio stavljen na kušnju. Ne može vjernik dobiti vlast dok ne bude stavljen na kušnju. Zato naša braća Ebu Musabe Zarkavi i naša brat Šehu Same i sva druga naša braća u svijetu. Znate ko je njih proizveo? Kaže Allah za Musu, alaihi salatu wasalamu, wasana'tu keli nefsi. I učinio sam te za sebe. Učinio za sebe. Pustila ga majka, odrastao u Firavnovom dvoru, a zatim mora da pobjegne zbog ubijstva, nenamjerno u Medjan, zatim živi u Medjanu godinama i radio i mučio se, i mučio se, i mučio se. Sve one stvari što duša ne voli. Jel? Čitav život. Poslanik, sallallahu alaihi sallam, isto tako. Kaže mala Đeršanu, a? Ostana'tu kelje nefsi. I odgojio sam ti, podigo sam ti, učinio sam te za sebi. I tako ista ova braće, koja sada vode islamski umet u svijetu, njih je nakon Allaha te barake vatala ili zasluga, nakon Allaha te barake vatala ide kome, ide tagutskim zatvorima. Znate to? Zašto? Zato što su mučili ljude i tukli ljude i pljuvali ljude i držali ga u samici po osam dana i po dvaje, mjesecima ga držali u samici, mjesecima u samici, sam, samci da bude. On nije čafir kad je sam da poludi nego zna da je Allah uz njega. I ako ga budeš držao toliko, onda poslije se ne može čuditi kad čovjek neće osim Allah Žršanu. Kad si ga zgazio i kad, kad je navikao na sve, i kad je skontuo da postoje ti stvari više nema većih muka na ovome svijetu, šta ti očekuješ ti drugo od tog čovjeka? Svetate, braću. Šta ti očekuješ drugo da će od njega izaći? I to je, braću, taj sebe. I zato svatamo riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada Allah zavoli čovjeka, odnosno roba i ptela, stavi ga na kušnju. To je, hoću da kažem, u onom smislu kuranskog ajeta, proizvede ga za sebe. Kroz muke se šta? U mukama se rađa musliman pravi roba lađ drašana. I u mukama će se roditi ovaj umet. U mukama i kroz muke se rodi ovaj umet. I kroz iskušenje, i kroz bol. Šta? izlazi prava vjera u Allaha Tebareke ve ta'ala isto ko, što, ko ona vatra. Zar nije tako, zar se ne zove to fitna isto? Zar se ne zove taj proces fitna, kušnja, proces sagorjevanja jel, ili dobivanja čistog zlata kroz sagorjevanje onoga što ne pripada tu. Svatate, bre, zato nema islama, ono ko, onaj ko želi nešto lako, islam je lak. Islam je lak. Ali da dođeš do Allaha Žerešanu, Da dođe, on je sla, ali da dođeš do Allaha Đerašanu i da imaš pomoć iznutra, pomoć u, u tvojim prcima koju osjećaš od Allaha te barek vatala, e zato se čovjek mora malo potruditi. Zato se čovjek mora malo potruditi. Alhamdulillah, rabbil alemin. Jedna također, braću, od prvakinja, od žena prvi generacija, prenosi se da je zvala se Nefisa, zaboravio sam ime, ali je izloze poslanika sallallahu sallam. Izloze poslanika sallallahu sallam od, ili od Hasana ili od Huseina. Uglavnom je također što postila svaki dan. I bila na samrti, bila na samrti i nude ljudi da popije vode pred samrti. Kažu čovjek koji je na samrti voli da popije vode. Kaže, neću, vallaha, neću tako mi je Allah izrašan. Čovjek se prekladi malo pa mu se osuše usta. A smrt, braćo, nije lahka stvar. Na jeziku pravi vjernika nije lako umrijeti osjećaje kad su smrti, nije lako osušet se usta za najmanje stvari, je tako? Allah, nije lako braći umrijeti. Alhamdulillah, kad dođe, kad dođe melek od Allaha, te barek i alhamdulillah, rabbi da melek milosti. Ali prije toga, što kaže poslanik, sasani, Allah, ina li ilmeuti sekerat, u istinu smrt ima svoje agonije. Zato da vraću, to je teže trenutak. Nije to težak trenutak osnovi, ali kad se nadaš onome što je iza toga, kada se nadaš onome što je iza toga, postaje ti stvar lakša. Ko što je govorio Bilal, kad su tuži, sad se zaplakali, ja čitav život čekam na ove stvari. Pa to ne može svako da kaže. Ali ima smrt sama po sebi, ima šta? Smrt svoj agone. Zato će čafiri kada umiru, znamo kako umiru. Šta misli kako on umire? Evo uzubila. Pogotovo ako je, mislim, prije svijesti, prije nego što vam dođe, melek smrti. Kak je on stvari doživljava? Evo uzubila, mrzi sam sebe, mrzi ovoga, mrzi onoga. Wallahu ta'ala alam. U svakom slučaju ova Nefisa bila je braću na samrti, odbila je da, da, da uzme da pije vode gorle, tako mi je Allah čitav, neću čitav sam život, mislim, postila je i molila Allah čitav, da ga sretnem, šta? U postu. Molila Allah te bare ko da ga sretnem u postu i došla je prijelika, zatim počela učiti kuranski ajet i došla da, kuran upočela učiti, došla do sure En'am, došla da riječi Allah te barek wa ta'ala kulli man ma fi samavati wa ma fi al-ard kulli Allah kataba ala nafsihi rahma kulli man ma fi samavati wal ardi kulli Allah kulli Allah kataba ala nafsihi rahma reci čije je i kome pripada sve što je na nebeskim i na zemlji reci Allahu kataba ala nafsihi rahma propisao sebi milost a zatim je šta preselila Allahu te bareke wa ta'ala zatim preselila Allahu te bareke wa ta'ala. I mnogi su braći od prvih generacija volili da sretnu Allaha te barek wa ta'ala u postu. Voli da sretnu Allaha te barek wa ta'ala dok poste. Prenosi se da je Uthman ibn Afan noć prije dana u kojem je ubijen. Sanja o poslanika sallallahu resem je Bekr i kao da je da, htio da jede sa njima. Kao htio da jede sa njima pa su mu rekli pa su mu rekli usnu nemoj sada nego sutra ti posti pa ćeš se iftarit kod nas sutra posti pa će se iftarati kod nas, pa je posti jedući dan i bio je ubijen radijallahu ta'ala anhu dok je postio u njegove kuće, ubili su ga ko? Muslimani, ubili su ga bilo je to muslimana koji su ga ubili po vanštini znači muslimani koji su ubili Allahu al-mustan, la havla wa la kuvata illa billah Uthman ibn Afan, od koga sidli meleki od koga sidli meleki jedan od najboljih prijatelja poslanika sallallahu alaihi sallam kom je poslanik sallallahu alaihi sallam dao dvije svoje čerke, Zamisli ti da ima čovjek i da mu daš dvije čerke. Bi mogu uraditi to? Ha? Jednom čovjeku daš dvije čerke. Poslanik sallallahu alejhi ve daje Osmanu dvije svoje čerke i kaže u jednom hadisu obavještava Osmana pa kaže obradujte Osmana sa džennetom zbog belaja koji će ga pogoditi obradujte Osmana sa džennetom zbog belaja koji će ga pogoditi pa je Osman radijallahu ta'ala sreo Allah te barek vatara postići i kažemo vallahi braću od Allahove časti i počasti, od Allahove počasti i njegovim dobrim vjernicima i situaciju koju se nalaze sada ko borci na Allahom te barek na putu. Zato što imaju priliku da sretnu Allah te barek na postići. Imaju priliku da sretnu Allah te barek na postići. Braća u Raku, braća u Afganistanu, braća u Palestini, braća u Kašmiru, pogotovo braća koja rade šehidski akcije. Pogotovo obraća koja rade šehidske akcije. Alhamdulillah, rabbi laremin. Sretni Allah, te bare kotara, spremi se, sretni Allah, te bare kotara, postojeći i klanajući i boreći se i u svim ibaditima skoro koji im je Allah, te bare kotara. Znači, Allah, te bare kotara, čovjeku kad otvori jedna vrata i bata, Allah otvori 20 drugih vrata. A kad zastaviš jedna vrata i bata, Allah te otvori druga vrata. Isto ko mi, isto ko mi je. Ali zato ako otvorimo jedna, otvorit će nam se druga. Ako otvorimo druga, otvorit će nam Allah, te bare kotara, treća. Došao je čovjek poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bio krenuo u borbu da se bori, htio nagradu kod Allaha, znači htio da bori se da pogine. I nije preselio. Pita poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga uputi da ga uputi na neko djelo kojim će dostići veliku nagradu kod Allaha te bareka ve taala kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem alejke bi siyami fe inahu la mithrana alejke bi siyami fe inahu la mithrana drži se posta jer postu nema ravnog drži se posta jer postu nema ravnog. I znamo da su ashabi takmičili, dolaze kod poslanika sara Allaho Selem i pitali ga, ja mogu više od toga, ja mogu više od toga. Nekim je govorio poslanik sa sam Abdullah ibn Amr, ibn Las. Post je dan, iftar je dan, to je post da Davuda, alihi salatu wa salam, i tako dalje, tako dalje. U svakom slučaju, Allah mu stan, alhamdulillah, ako ima među nama onih koji poste ponedeljkom i četvrtkom koji toga drže i tri bijela dana u mjesecu i tako dalje, A ja znam jednog braća ovde, jednog brata u Beču, koji je bio u Beču, koji je 8 mjeseci postio davu do post. Ili je postio svaki dan. Ne, ja mislim da je 8 mjeseci postio svaki dan. Jedan braća koji je 8 mjeseci svaki dan postio. Koji je, hamdulillah, ima Allah, te bare kod tala, izdržala ga, pomogao, znači osim zabranje dana, 8 mjeseci šta? Svaki dan ima pa Allah, te bare kod tala, postio, pa mala te bare kod tala, otvorio mnoga vrata dobro. Pa mu Allah te bare kod tala otvorio mnoga vrata dobra od učenja Kur'ana i od asketizma i od žere za borbom i od borbe na Allahom te bare kod tala putu i od mnogih, mnogih stvari koje mi sada pričamo kao da su utopije za nas. Kao da su utopije za nas. U svakom slučaju, braćo, u svakom slučaju, ovo je polovina našeg drsa. Ovo je polovina našeg drsa. S obzirom da je nastuplo vrijeme, eh, da je nastuplo vrijeme jacije. Predlažem, inša Allah, tola, da prekinemo, a da nastavimo sa drugom polovinom, inša Allah, ta'ala, prve noći, teravija, u, kako se nadam, inša Allah, ta'ala, moguće, kada? U srijedi. U srijedi, inša Allah, ta'ala, znači, ko Bog da, inša Allah, ta'ala, pa da nastavimo sa ovim našim nije predavanje, nego nasihatom i razgovorom, bratskim razgovorom, inša Allah. Tada. Svako da ću ja molim Allah, te bare ko da nas uputi i da nas učvrsti, da nam oprosti i svim muslimanima i muslimankama, živim i mrtvim. Allahu ta'ala, a'lema, kulu kauli hada. Wa astagfirullaha li wa lekom, fa astagfiruhu, innahu lga porurahim.